Jozuės knyga, 18 skyrius. Visas Izraelis susirinko Šilojuje ir ten pastatė susitikimo palapinę. Visa šalis jau buvo užimta. Septynios Izraelitų giminės dar nebuvo gavusios savo dalies. Jozuė tarė Izraelitams, kaip ilgai delsite užimti kraštą, kurį jums davė viešpats, jūsų tėvų dievas. Paskirkite po tris vyrus iš kiekvienos giminės. Aš juos išsiųsiu, kad jie pereitų visą kraštą ir jį aprašytų taip, kad kiekviena giminė gautų savo paveldėjimą. Po to jie tegul grįžta pas mane. Kraštą tegul jie padalina į septynias dalis Judas te pasilieka savo vietoje, pietuose, o Juozapas šiaurėje. Jūs aprašykite krašto septynės dalis ir atneškite tai man. Tada aš mesiu dėl jūsų burtą viešpaties mūsų Dievo akivaizdoje. Levitai neturi dalies tarp jūsų, nes viešpaties kunigystė yra jų dalis. Gadas, Rubenas ir pusė Manaso giminės jau gavo savo dalį anapus Jordano rytuose, kurią jiems davė viešpaties tarnas Mozė. Tie vyrai pakilo eiti, o Jozue jiems įsakė, eikite ir apžiūrėkite visą kraštą, jį aprašykite ir sugrįžkite pas mane. O aš čia, Šilojuje, mesiu burtą viešpaties akivaizdoje. Jie apėjo visą kraštą, jį aprašė knygose, pažymėdami miestus ir suskirstė kraštą į septynės dalis. Po to grįžo pas Jozuę į Šilojo stovyklą. Jozuė metė burtą Šilojuje viešpaties akivaizdoje ir ten padalino šalį izraelitams paskirdamas kiekvienai giminiai jos dalį. Benjamino giminės šeimos burtų keliu gavo žemę tarp Judo ir Juozapo giminių. Jų siena šiaurėje prasidėjo Jordanu. Toliau ėjo Jericho šiaurinėje pusėje į kalnus vakarų link ir baigėsi Bet Aveno dikuma. Iš ten ji, pasisukusi pietų link, ėjo į Lūzą, kuris yra Betelis. Toliau siena leidusi prie Atrot Adaro, arti kalno, kuris yra į pietus nuo žemutiniojo Bet Horono. Nuo čia siena pakeitė kryptį, pasisukdama vakarinėje kalno dalyje į pietus prieš Bet Horoną ir ėjo iki Kirjat Baalo, Kirjat Jarimo, Judo miesto. Tai yra vakarinė siena. Pietuose ji prasidėjo nuo Kirjat Jarimo ir tęsiasi į vakarus ir pasiekė Neftoacho šaltinį. Toliau siena leidosi kalno pakraščiu prie Ben Hinomo slėnio esančio Refajų lygumos šiaurėje, nusileidusi į Ben Hinomo slėnį. Tuo slėniu pro Jebusiečių kalnyną pietuose nuėjo žemyn iki En Rogelio. Toliau ji pasisuko į šiaurę, pasiekė En Šemešą, o iš čia ėjo į Gelilotą, kuris yra priešais Adumimo pakilimą iki Rubeno sūnaus Bohano akmens. Iš čia jį tęsiasi iki Bet Arabos kalnų į šiaurę ir nusileido Araboje. Nuo čia siena ėjo iki Bet Hoglos kalnų ir šiaurėje baigėsi prie Druskos jūros įlankos ir Jordano žiočių. Tai buvo pietinė siena. O Jordanas rytinė siena. Tai Benjamino paveldėto krašto sienos. Benjamino giminiai atskiroms jų šeimoms teko miestai Jerichas, bet Hogla, Emek Kecicas, bet Araba, Cemaraimas, Betelis, Avimas, Para, Ofra, Kefar Amona, Ofnis, Geba. Iš viso 12 miestų su jų kaimais. Gibionas, Rama, Berotas, Micpe, Kefyra, Moca, Rekemas, Irpeelis, Tarala, Cela, Elefas, Jebusas, kuris yra Jeruzalė, Gibėja ir Kirjat Jerimas. Iš viso 14 miestų su jų kaimais tai yra Benjamino giminių paveldėjimas.